Është uh, klubi i mëngjesit me Blendin, me Jerin, Mirëmëngjes, me të gjitha. Altinin, Hello. Olden edhe Mëngjesi. Lorin, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në këto vale, këtë ekran. Mm. Sot data 21 është e enjte. Mhm. Dhe iku edhe maj. Iku edhe maj, është e Si vërtet. pa e kuptuar fare madje. Iku edhe maj. Na na na na na na. Ra ra ra ra. Tiririririri Jam maj iku Sëri, shëndet Lori Shëndet Lori, qenka vërtet O, oh, ndihem mirë sot është e enjte ditë Debatesh, ah, ditë po. Ditë me diell Takimesh me popullin, po E ke bërë, së vishë ditë me diell Veç kësaj, ditë rikthimesh Në televizion? Po, po. Kol Balla kthehet sot në televizion, e keni marrë vesh? Po. Po. Ehm, kështu. Me Erion Velian. Me Erion Velian, po ndoshta, ndoshta, mm. edhe me Doktor Halim Kosovën. Mm -hmm. Më duket. Po, domethënë, uh, uh, Halim Kosova nuk e ka Ato që ndodhin këto të enjte. Debat pra, debat politik, debat mbi Tiranën, të ardhmen e qytetit. Po. Përgjegjësit për gjendjen aktuale të këtij. Ajo që na intereson në fakt. Mizerie qyteti. Tani që e duam shumë po që e ke për të rregulluar. Gjithsesi. Mbarësi, mbarësi. Uh, urime Kolit për rikthimin. Po. Në televizion, në ekran.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 Në vitin 1819, bicikleta e parë e cila u importua nga Anglia u shfaq në rrugët e New York City. Në vitin 1881, dega amerikane e Kryqit të Kuq u themelua nga Clara Barton. Në vitin 1904, U themelua në Paris FIFA, organizata ndërkombëtare e futbollit. Në vitin 1906, Louis Perlman mori patentën për disqet e gomave të makinës. Në vitin 1934, Oskaloosa në Iowa u bë shteti i parë amerikan që mori gjurmët e gishtave të banorëve të tij. Në vitin 1957, erdi në jetë në Tiranë aktori shqiptar Vasjan Lami. Në vitin 1971, Paul McCartney nxori në treg albumin me titull Ram. Në vitin 1981, François Mitterrand u bë presidenti i Francës. Në vitin 1996, aktori Lash LaRue ndërroi jetë në Kaliforni në moshën 78 vjeçare. Në vitin 1997, Tre ushtarë britanikë u gjobitën me shumën treqind dollarë secili pasi po vraponin në Qipro lakurish në mes të natës, duke kënduar God Save the Queen. Gjyqtarit nuk iu duk aspak për të qeshur. Në vitin 2001, u krijua në Francë klubi i idiotëve. 80 anëtarë u betuan solemnisht për të qenë idiot dhe të mbajnë kartën e tyre të idiotit. Në mbledhjen e tij të parë vjetor, klubi vendosi një rekord botëror prej njëmbëdhjetë pikë shtatëdhjetë e tetë metra në pështyrjen e bërthamave të ullirit. Në vitin dy mijë e dy, qeveria britanike filloi një lëvizje kundër drogës në shkolla, duke u shprehur për përjashtimin përfundimtar të çdo nxënësi që kapet me drogë në mjedisin shkollor. Në vitin dy mijë e tre, një tërmet i fuqishëm godet Algjerinë veriore, duke shkaktuar vdekjen e më tepër se dy mijë personave. Sot është Dita Botërore e Diversitetit Kulturor. Festohet praktikisht në të gjithë botën që nga nëntori i vitit 2001, muaj në të cilin Asambleja e Përgjithshme e Deklaratës Universale të UNESCO-s mbi diversitetin kulturor në një nga rezolutat e saj shpalli 21 majin si dita në të cilën festohet dhe reflektohet mbi vlerat e diversitetit kulturor dhe të jetuarit së bashku. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Është 7 e 9 minuta tani dhe koha për uh, Jerin që të na japi shprehjen frymëzuese për ditën e sotme dhe Olta mm -hmm. na bëjë një parashikim të motit, jepini goca. Unë sot Blendi shprehjen e kam zgjedhur nga John Crowe Ransom, mm. uh, ka qenë mësues uh, amerikan, uh, poet, shkrimtar e shumë shumë gjëra të tjera. Shumë gjëra të mira, po. Po, shumë gjëra të mira dhe shprehja është kjo. Me rrymën mund të shkojë dhe një peshk i ngordhur, ndërsa kundër saj duhet një peshk shumë i fuqishëm. Sa të tjerë, sa të tjerë. Faleminderit sot iresh. Ëm është, jo, është shumë bukur. Me rrym, me rrymën mund të shkojë edhe një peshk i ngordhur. Kjo është interesante. Duhet një peshk shumë i fuqishëm. Që na solli Jeri se. Mm. Duhet të jesh i fuqishëm pra. Ti këtë vidi pak të shpreh. Edhe mua më pëlqen jashtë mase. Se na ka ngordhur edhe peshku kush. Okej, okay, Olta. Ëh, portokalli, uh, Olta. Faleminderit. Mund të vazhdojmë me motin. Faleminderit. Dhe dia që prekë mua edhe do që të Të gjithë prekeni për një peshk, aman sa ka deti plot. 17 gradë është. Edhe njerëz ka toka plot. Goca City. Tirana ka plot. Hajde. 17 gradë është në këtë moment e 26 do jetë maksimalja parashikohet një mat, një mot me vranësira, ndërkohë që nesër kemi shi. Ok. Faleminderit për lajmet e mira. Faleminderit. Kaq pak sa të jepet edhe bën mat komplet. Ë, uh, mat desha të them. Mati, mati. S'kam qenë asnjëherë. Gjithsesi, në rrethin e Matit, ke kaluar, kalon rruga e kombit andaj. Aty te tabela. Plus ke pas JJ këtu në studio. Gjithë atë kohë. Matjan. Po le të shë. Po. Mos të prek në plak vjetra, pra si tham. Çuna ka Tirana plot, po si. Okej, okej. Mirë, faleminderit. Po shkoja, ë, njërin, një hmm. tip nga është një histori që ka ndodhur në Philadelphia, po Washington, më falni, po shumë shumë e përgjakur. me një tip që tani dyshohet, akoma nuk është kapur për vrasjen e një familje të tërë. Edhe rri rri e shikon nga këto gjëra thua, ça bëhet ndonjëherë. Ëm ehm, uh, Shikoje këtë tipin këtu. Ky është i kërkuar i policisë, një O bo bo. Njeri me uh, rrica, modern duket. Modern është po. Ky ka vrarë drejtorin e një kompanie, ëh, mm. uh, quhet American Iron Works. Nga sa duket ky zotëria ka qenë me Ky quhet ky vrasësi quhet Deron Dylon, edhe pse nuk është akoma konfirmuar, por por këtë që ka vrarë është një Duket ky fytyrë e keqe. Ë? Fytyrë e keqe thënë. Ku di unë? Po ka një hije këta vrasësit. Po tani edhe shumë e keqe nuk. Jeri nuk fakti duket. Me thënë të drejtën jo. Jeri dhe një pyetje, do të preferoje të lidheshe me kreun? Jo, jo. E një organizate mafioze. Sot është dita e Realdinit, kështu që mos bëj të njëjtën pyetje. Sa zotria që ka vrarë ky quhet Savopoulos, që nga sa duket ka origjinë greke. Ky fytyra e ëmbël që i duket. Ka gjithë gjithë familjen. Se ëmbël. Sa jo, është trendi, nuk thashë është as i ëmbël, as i egër. Ka vrarë atë? Ka vrarë Gruan e tij, i ka vrarë djalin 10 vjeçar. Vazhdo, vazhdo. E nejse, hajde se e vazhdojmë pastaj. Stevie McCrorie, miq të dashur, vjen tani me Lost Stars në klubin e mëngjesit Ora është 7.13 minuta, ju jeni me Club FM në 100.4 Please don't see Just a boy caught up in dreams and fantasies Please see me Se kush më merr në telefon? Hapja. Një numër që s'e njeh. Thjesht ta hap. Jo, në qoftë se s'e njeh mos e hap, me thënë të drejtën. Po shumë herët për të të marrë në telefon. Po pra është çik herët. Kush guxon? Mund të isha në gjumë tani. Po shtatë. Para 7 vjetëve. Po kur ishim në emision në një hall, në një rrjeve. Po ja ve të shikojmë, po tani nuk e di, duhet ta bëj live unë këtë. Mund të ta bëjmë live ta ta marrim po, vesh gjithë. Ta diskriminojmë në rast se. Alo. Tam tam tam tam. Ba, një sekond, mbarojmë këto, mbarojmë këto punët e e radios pastaj. Mos bëj kështu. Mua, pra, mos bëj kështu. Merrni Oltën, po, merrni Oltën. Ë, është më e lirshme. Kemi një pyetje sot në klubin e mëngjesit për gjithë ata që na bashkohen sot në mëngjes dhe pyetja është: Ç'marrëdhënie keni me njerëz që janë ndryshe nga ju? në ngjyrë të lëkurës për shembull, mm -hmm. si racë, si etni, si gjuhë, si tip, si krahinë, si bindje politike, prirje seksuale, ku di unë, njerëzit ndryshojnë, bindje fetare. Fetare, po deshë, po. po. Domethënë ç'marrëdhënie keni me njerëzit që janë ndryshe nga ju, ata mm -hmm. që mhm. ndryshojnë. Dukshëm apo në stil jetese, ku di unë se çfarë. Domethënë një lloj tjetër uh, njeriu. kishte një shkrim ë um, Artan Lame. Kam shumë, ishte para dy ditësh në gazetën Shqip. Nuk e di nëse patët mundësi ta lexonit atë. Por uh, tani e kishte për uh, 17 majin, për uh, për manifestimin po. kundra mm. homofobisë etj etj etj etj. Dhe ideja e tij në përgjithësi ishte që uh, Ky manifestim është kot sepse nuk ka homofobi në Shqipëri. Dhe bëhet më tepër në mënyrë që të marrin fonde organizata mm. etj etj që merren me këto punë në mënyrë që ata të ushqehen e të rrojnë mirë, sepse në fakt shqiptarët nuk janë, janë homofobë, nuk janë homofobë dhe nuk janë homofobë për shkak se Shqiptarët, uh, kjo simbas Tanit, por nuk e di se sa shkencore ishte, uh, në vite mm -hmm. kanë qenë... Uh, kanë qenë pro uh, kanë qenë pro, pro homoseksualizmit mm. etj etj etj sepse ka kanë kanë për... kanë demonstruar këtë gjë që kanë qenë pro sepse um, do të ka dokumenta që tregojnë që në shekullin e 19 thotë ai kur vinin këtu në Shqipëri kishte dylbera uh, pafund edhe uh, të gjithë këta Pashallarë, ku di unë tani ça ishin domethënë mm. kishin nga një Tani flet sikur ka jetuar me këta vend. Ai, po jo, ai për shembull thotë thotë për shembull pak a shumë thotë në të njëjtën kohë Lord Bajroni A është e vërtetë se Lord Bajroni kishte ardhur këtu? Po flet për për këto. Po filloi që këtu thotë vetë Osmanët thotë nuk ishin homofobikë. Perandoria Osmane, si të gjitha perandoritë, në vetë thelbin e tyre janë të hapura dhe liberale. Në veçanti pastaj, perandoritë e lindjes e kishin edhe më të zhvilluar këtë tendencën homofilike. Mos ka ngatërruar perëndimin me lindjen jo, jo, jo, jo, ka jo. diçka që s'shkon. Thotë thotë që janë perandori homofilike. që e pëlqejnë domethënë këtë këtë lloj gjëje thot historitë me dylbere e çuna të bukur janë të pafundme në folklorin ton. Po u spastruan pa gjurmë thot pas viteve 50, domethënë që kemi qenë ne shumë të dhënë mbas këtij sporti po. Të hapur, si me thënë. Po, tamam të hapur, por pastaj erdhi komunizmi që na e hoqi. Historitë e Elbasanit dhe Kavajës thot, dhe ato janë të pafundme në kujtesën tonë historike dhe folklorike, por u spastruan dhunshëm nga diktatura. duke u mbetur vetëm si një kujtim i deformuar. Këngët e ashikëve e të dylberëve nuk numëroheshin, por u harruan dhe as që bëhej fjalë të toleroheshin në përshfaqje festivalesh folklorike të kontrolluara ideologjikisht nga ca injorantë e teveqelë politikë asaj kohe. Thotë, ja se ç'thot njëra këngë, ç'po na vjen një varkë me vela, thonë se ka manifaktur, që po, nga po, mbushur me dylbera, jalla zot shkarkofshin këtu. Shkarkofshin, domethënë që ankorohet anija, shkarkofshin, po, jo, që... mos e merrni që Në tipin Që ishalla zot Jo, jo, mos e merr për fish Zë besin të dhëmë Do thotë Do thotë që, domethënë Ku të që, unë të se blej do të Si mall, nuk e, nuk e di Tani, unë nuk jam dakord me atë që ai thotë Po të them mendimin tim Për çfarë që shqiptarët nuk janë hom homofobë. Ti s'je dakord? Tani nuk janë të gjithë, por ka edhe një pjesë që janë. Dhe kjo po, është sigurisht që janë të gjitha, asnjëherë s'janë po, të pra, gjithë. Kjo është e dukshme, pavarësisht se ç'mund të thonë uh, duke mm. veshur këmishën po pra, serioze kur dalin në ekran. Po pra, le të themi këtu që në Bllok, në Bllok nuk janë, jashtë bllokut. Jo, s'ka lidhje me brenda apo jashtë bllokut. Po, më ideja është se mos ta themi janë janë shumë për mendimin tim, jo janë pak. Mm. Domethënë janë shumë homofob. Janë po, shumë homofob. Po. po si ka mundësi më tani ta demonstron që ka qenë vendi i mbushur, thotë edhe malsorët ishin çuna të bukur. Po pra, e vërtetë është, janë akoma. Jo, jo, çuna të bukur, kur thot ah. çuna të bukur e ka fjalën për. Ah, e ka fjalën për mm. për çuna të fortë, çuna të bukur. Po, re. Po ku i ka këto informacione këtu? Po ku ti ketë valla? Po ky vet nga është. E di si na kanë dhënë apo jo? Jemi këtu. Po shumë shumë si ka, ne se gjithsesi. Më fal, Bajroni Franc Nops Nopsa, Nopsa. Mm. Një tjetër studiues i shqiptarëve, edhe ky homoseksual i njohur, shkon edhe më tej thotë në fillimin e shekullit 20 kur nuk nguron të fotografojë shqiptarët që rrinin lakuriq pa as fare droj. Më vijnë ndërmend kujtimet e një bashkëkohësi që fliste për repartet kosovare të mobilizuara nga qeveritë kolaboracioniste të Tiranës në kohën e Luftës së Dytë Botërore. Ai kujton se gjatë kontrolleve që bënin nëpër shtëpi e banesa kundër partizanëve, ata, kosovarët pra, flisnin dhe kërkonin për çuna t'bukur. E ka me fakte ai. Po mirë, atëherë mbase ka qenë zhvilluar shumë kjo. Unë lexova këtë shkrimin aty gjithmonë vetë. Nuk e di. Po nuk ka parë fotot e Marubit për shembull, po ato të Marubit duken çu duket drejt në një cigare, me lëvë. Po, nëse këtu jo, nuk është shumë me me po me po këtë koburen në brez. Këtu vetëm ai që mund të jetë i i ndjen persekutimet, se nuk Nuk flet dot njeri, kështu hapur nuk del njeri njerëz. Nëse ideja është këtu që po. që thelbi i gjithë shkrimit të Artan Lames është që uh, këtu Ata... nuk ka edhe nuk ka shkruar si drejtori i Aluiznit, tani po ka shkruar si si Artan Lamja i nukut. Jo, jo, jo, jo. jo. Artan Lamja antropolog, e ke ah, parasysh? Ëh, po. thotë që këtu në Shqipëri nuk ka homofobi, Ka vetëm një seri njerëzish që që duan ta ngrejnë këtë në kult në mënyrë që të munden pastaj të paguhen dhe të marrin fonde etj. Po pra, kjo është gjë tjetër mendoj unë. Ka një perspektivë që se po pra, kjo tezë është gjë tjetër, kurse të thua që s'ka, unë s'jam fare të. Ti s'e s'e beson domethënë ti ashtu. Nuk e ke nuk e besoj se unë do jem i pari megjithëse jam shumë Kur i thon mendjehapur dhe Unë kam vetëm kaq për ty. Po. Ç'po na vjen një vark me vela. Thon se ka manifaktur qenka mbush o me dylbera, jalla Zot shkarkofshin këtu. Kaq di un. Kaq. Kaq. Po. Me kaq ta mbyllim. Edhe, edhe poshtë populli. Populli. populli. Me kaq ta mbyllim thot eh, thot Olta. Gjithsesi, pyetja për juve është kjo miq të dashur. Ç'marrëdhënie keni me njerëz që janë ndryshe nga ju? Në ngjyrë të lëkurës, në krahinë, në orientim seksual apo politik apo fetar, të gjitha këto gjëra. Mm -hmm. Njeriu që është ndryshe nga ju, pra ç'marrëdhënie keni me të? A rrini me ata që janë ndryshe apo rrini vetëm me të ngjashmit tuaj? Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Time Machine vjen tani nga Ingrid Michaelson ora 7:27 minuta. Pipiri pipi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:30 minuta. Miq të dashur, ju jeni me Club FM në 100.4. Nesër është uh, aksioni ta pastrojmë bregdetin. Fillon nesër. Për uh, 2015-ën, mm. po, ë, uh, çunat dhe gocat nga Green Line mm. Albania janë uh, Janë duke sensibilizuar që të gjithë ata që duan bregdet të pastër, jo vetëm bregdet, po edhe breg lumi, gjoli, ku të të gjitha që janë brigje në përgjithësi, ë uh, që të organizohen e të vinë e të kontribuojnë e dalin vullnetar për të pastruar gjatë ditës së nesërme, sidomos zonat e plazhit turistike etj etj etj. Ju e mbani mend se çfarë uh, ju tregova një video që xhirova në janar se çfarë nxjerr deti. Po, mm. kova, shapka, shishe, radio, mbeturinash. Është gjë e mirë që ua hedh prap njerëzve, se këta i hedhin. Deti i pështyr prap. Po, është vërtet. Na, merrini. Kështu që nesër 22, të premten pra, data 22 është të pastrojmë bregdetin. Ehm, um, fushatë sensibilizuese përveçse praktike, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë që Nuk mund të hedhësh gjitha gjërat në lum, se po i hodhe në lum, lumi t'i nxjerr mbrapa. E keni parë këtë spotin? Ne bëjmë pushime me to pastaj. Kan bërë çuna, e keni parasysh spotin me këtë xhaxhon që, po e ke. I hedh plehrat nga ura kështu mbi lum. Transmetohet në Klan. O jo sa vdor. E ke vënë në transmetim, po? Po. Po pra, s'e kam pasur mbarun këtë. Në fund fare hedh edhe një tapë që kishte mbetur në qese. Qesen e mbajti çuditërisht, ndoshta e ripërdor. Gjysma e së keqes. Po. Po ajo tapa ikën. E del në det sigurisht. Tapa e vogël, ja ku është tapa e verdhë, e keni parasysh? Mm. mm. Ja ku jemi dhe në nuj. U nimo. Thuaj që e ha balena dhe ngordh. Jo, jo, alti. Jo, nuk e ha balena alti. Ja, shi, a s'e ke parë ti, sa bukur. Vjen në shtëpi prapë. Bukur. Sa bukur. Nice. Iku ajo tapa. Tash ky burri është duke ngrënë drekë me familjen në restorant. S'kisha parë një peshk me pilav. Kështu drekat e mira sa. Peshk me pilav. Interesante. Po, po. Po. Hop. O, të keqen, tapa në gojën e djalit po. Desh u mbyt çuni Jo, po, thuaj babit po desha mm. Babi ka fajin Super Kështu që mund të mund bashkoheni me me Green Line Albania nesër për të pastruar bregdetin miq të dashur. Është turp i madh se do vijnë kroatët do të na tallin. Jo vetëm. Kroatët, grekët, italianët, Po deshe ti edhe kështu? Libia, Siria. Po, po. Ne kemi parasysh. Ne kishim gjithë ato helme thonë, po bregdetin s'e kemi kështu. Nuk e di, është. Është e tmerrshme. Është masakër e vërtetë që. Po, po duhet duhet përveçse pastrimi duhet edhe sensibilizimi i njerëzve që sensibilizimi është kryesor. Nuk mund të hedhësh gjërat në lum se gjërat që hedh në lum Përfundojnë prapë në gojën tënde. Po. Imagjinoje. Edhe fati i mirë i djalit ishte që e nxori, se ka raste edhe kaptohet. Jo, pa e kuptuar. Një tapë aty, po. Të ngec në fyt. Është e vështirë pastaj, po kaptove tapën. Nëse kapton tapën, duhet ta sensibilizojmë publikun është edhe Ajo që quhet Heimlich Maneuver. Po. E ke parasysh ajo manovra që ti e kap tjetrin nga mbrapa edhe mm. e godet fort në pjesën e mm. stomakut, që ai të kërcej po, edhe të dalë. Si tapa. Po. Të dalë tapa përsëri dhe ti ta hedhësh. Ose ka formën tjetër, mund ta lësh tapën le të ndjekë rrugën. Po. Kam hallin mos mbyll ndonjë kështu. Ti do mi vura, i vura tapë, doktor. A ku di unë? Të drejtë. Mendoni sa do habitej mjeku. Po ta gjente. Po. Okej. Okay. Edhe thua e besonte se ky s'e kishte vënë pa qëllim. Mjeku s'ua besonte. Mjeku do të thoshte shishen ku e ke. Gjithsesi, um nesër është pra, aksioni të pastrojmë bregdetin për 2015-ën. Kështu që organizoni Të gjithë bashkë. Është kënaqësi e veçantë ajo. Është vërtet. Ajo që merr kur jep një kontribut të tillë. Domethënë sado i vogël të jetë prapë. Është vërtet. Është vërtet. Me një qese mblidh ca plehra. Edhe çoji ato në një pikë grumbullimi. Mhm. Mos i hidh kështu. Dosido se E helmuam këtë shkretë vend E bëmë tapa tapa Fatti avanti amore nga Nek është çfarë dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit Ju përshëndesim që të gjithëve Ju urojmë ditë fantastike Kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën për sot Mirëmëngjes Dun dun dun. Mirëmëngjesi. Ora është 7:38 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-së dhe jemi gati për anagramën e ditës së sotme. Mhm. Anagrama në klubin e mëngjesit. Shumë e gjatë. Nuk nuk është shumë e vështirë, është e gjatë, mhm. por jo e vështirë, më kështu që mos u tremb. Anagrama më e dashur për klubin e mëngjesit luhet, Olta, për çfarë luhet? 2 2 2 2 Sa dysha dolën. Tash zona shiket. Ah. Çfarë thua? Tash zona shiket. Tash zona shiket. Kujdes. 1 kilometër anagram. Po pra. Shumë e gjatë. Tash zona shiket. T A S H Z O N A S H I K E T Tash zona shiket. Oh, e thjeshtë, e thjeshtë, vërtet e thjeshtë. Pra, e gjeti Olta. Oh, e gjeti ajo. Ajo është e dhënë pas këtyre. Vërtet shumë e thjeshtë. Tash zona shiket, nuk është e vështirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. Tash zona 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Për anagramën e ditës së sotme Dhe menjëherë, ora juaj bëhet Më fal, dora juaj bëhet me një orë Ora te dora Ora zbukurohet me një orë Te dora Kemi kohë që s'kemi bërë shorte të tillë Ça, mm, e, s'kemi bërë shorte U bënë vite tani më Shortet e orave Që kur na mbaruan letrat Që kur na mbaruan letrat Na u prishën dhe gërshërët. Kemi qenë vërtet të rinj atëre. E mbani mend se kemi qenë. Po. Lokum. Lokum. Nuk guxoj të shoh fotot. Pse moj Olta? Do i pëlqejë vetja shumë në, po, foto. Sa e bukur kam qenë o zot. Nuk dua ta shikoj, më verbohen sytë nga bukuria ime. Oh, i heri çfarë do të me këtë eunukun? Oh. Eunuku i Kinës është ky po? Po, por është uh, eunuk individual, nuk ka të bëjë me shtetin ose me vendin, me provincën Zhejiang. Shikoj një foto një uh, një burr i zemruar, aq shumë i lajmi Po pra, se vetëm për ju të dy e kanë gjetur. Lajmi kinez. Ishte divorcuar nga gruaja, ata të dy kanë pesë fëmijë dhe gruaja bashkë me pesë fëmijët Blendi është kthyer në shtëpinë e babait. Mm. Dhe ata ishin 7 pjesëtarë në familje, duke u shtuar edhe të tjerët, bëhen 12. 12. Gjithsej. Por çfarë ka ndodhur është që për ta ka nisur dita e qetë, kanë qenë në drekë të gjithë pranë uh, tryezës duke ngrënë mm -hmm. dhe dëgjohet që tavani po shembej në mënyrë të tmerrshme dhe kanë dalë të gjithë përjashta. Domethënë gruaja dhe fëmijët që janë tek gruaja, fëmijët edhe prindrit. Dhe prindrit e gruas. E gruas po. edhe familjarë të tjerë. Domethënë i mori fëmijët i çoi te gjyshrit mm -hmm. dhe mhm. vendosi po burrin e la në shtëpi? Po uh, u nda nga burri. U nda. Po u bë divorci i tyre. Okay. Dhe burri aq shumë nuk e pranonte dot idenë që gruaja e kishte divorcuar, Ka marrë buldozerin dhe ka shkatërruar shtëpinë e vjerrit të tij. Me gjithë fëmijët e vet brenda. Po kanë qenë të gjithë brenda, por fatmirësisht. Nuk e kuptova pse ishin futur në banjë një herë këta pastaj. Po ca ishin, po, duke ngrënë. Ata kanë menduar për tërmet pra Olta. Wow. Rruga më e shkurtër. Ka shkatrim i menjëhershëm sa të gjithë të trembur kanë dalë përjashta, nuk ka asnjë dëmtim të paktën në njerëz, por shtëpia është shkatruar e gjitha dhe pasi ka shkatruar gjithë shtëpinë e vjerrit të tij, uh, ia ka futur vrapit. Po, se duke lënë buldozerin aty, kupton. Në rregull. Edhe shtëpinë e shkatruar. Ka qenë trim. Po. Shumë mirë. Po këtë pse e dënove ti me shkatrime shpish, ka rrezikuar jetë fëmish. Atje. Apo do të vdesin fëmijët që të Po unë s'e marr vesh ça lloj robi paska qenë ky. Fëmijët e tij duke ngrënë brënda në shpi, ky shemb, mm, shpinë. Sa kishte 5 fëmi? 5 fëmi Po, këtë ta fusin këtu nga 10 vjet për secilin fëmijë. Po, 50 vjet dhe del më. E ka hak me thënë drejtë. Po. Edhe pastaj kur të dalë të jetojë me vjerrën. Mizeri baba. Në shpinë e re të vjerrës. Shikojmë çfarë do i ndodhi. Okej, okay, dëgjojmë nga Michael Calfan tani kjo quhet Treasured Soul, miq të dashur. Para se të bëj një sfidë të vogël për juve, dua që të bëjmë një pyetje nga Prit Prit se e di. Është loja jonë me ngjarje nga aktualiteti. Gati? Gati. Mhm. Atëherë. Pyetja është kjo. Ministri Naço. Mhm. Ministri Naço. Tam. Ëh, uh, kujdes, nuk është pyetje me quesadillas, chimichangas, chiles, nga këto të tjera. Ministri Naço ka urdhëruar deri në përfundim të zgjedhjeve lokale mbylljen e këtyre institucioneve në një formë. Mhm. Mm mbylljen e kujt institucioneve? E cilëve institucione? Po. Mm -hmm. Deri në përfundim të zgjedhjeve vendore të vitit 2015, pra datës 21 qershor. Këto institucione në një formë mbyllen. Mm -hmm. Okej, okay? nuk ka më kështu. Hyrje dalje. Okej. Okay? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ose më saktë nuk ka hyrje, nuk ka dalje, se hyrje ka. Normal. Tash zonaj shikët është anagrama tash zonaj me j shikët t a s h Z O N A J S H I K Ë T Tash zonaj shikët Tash zonaj shikët Sfida që po thosha për juve mm. është për në faqen tonë Facebook Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit Ku unë sapo kam postuar këtë foto Çfarë është kjo? Kjo është një zyrë është një zyrë Pyetja është sa njerëz shihen në këtë foto? Sa ekrane kompjuteri? Sa njerëz? Sa njerëz? Jo, jo, sa njerëz shihen në këtë foto? Ka një numër të caktuar njerëzish që janë janë në foto. Vetëm se duhen uh, duhen kërkuar me kujdes. Oh. Janë aty. Kujdes. Njërin e pashë. E pe njërin. Edhe një të dytë e pashë. Dy. Ke numëruar ti deri tani? 3. 3. Mhm. Do ta shoh me vëmendje. Kujdes, Jeri. Kjo është pyetja pra, sa njerëz shihen në këtë foto? Për gjithë juve mund të vini në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com wow, fraksion klubi i mëngjesit. Kam gjetur ca deri tani. Ke gjetur ca. Okej. Okay. Nuk po e them numrin sa. Okej, okay. unë kam numrin e saktë. Mm -hmm. Paraprakisht. Kjo është pyetja për ju, sa njerëz shihen në një foto? Duket, në fillim fare kur e shikon foton, duket sikur është një zyrë bosh. Po, por pastaj gjen që Nëpër të ka njerëz. Mm -hmm. Ka njerëz. Pyetja është sa njerëz mund të numërosh në këtë foto. 069 20 70 222 ose na shkruani direkt atje në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Dhe ja si duket, uh, ja si duket fotoja në qoftë se shkon tek uh, tek faqja e Facebookut tek kështu. Mhm. Mm e keni atje. Okej. Okay. Jeri? O jeri, u qorrove jeri. Njëri që nga jam në mëdyshje. Njëri është në S'ka problem jeri. Në dollap. Do t'i heqim mëdyshjet. Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit shkoni atje për ta gjetur foton. Pyetja është sa vetë shihen në atë foto? Sa vetë shihen atje? Oh, Adino. Po. S'e ke vënë këngë të re të bukur? Në këto grupet interesante. Na jep na një emër, na një titull. S'ka më s'ka çfarë t'i bëjmë. Si çfarë t'i bëjmë? T'i bëjmë play Ola. Është shumë e kollajt. Çfarë t'i bëjmë? A është njëri në është dikush në në Twitter që më Të ngacmon? Jo, s'më ngacmon, më Gjashtë. Po dalin më shumë. Është njëri në Twitter, mm. e vazhdon Ola numëron ato, i cili do që unë të luaj një këngë. Cila këngë? Mund t'ia plotësosh dëshirën, mendoj unë. Me një këngë... No control thotë, no control, çfarë është kjo? Ja ta gjejmë ti. Atëherë, se po, po e shikoj një, një YouTube-in këtu. One Direction, no control. Mhm. Mm S'po e japim tani uh, akoma. Edhe unë kam një numër me thënë. Edhe ti ke një numër, mm. vazhdoni numëroni ato ju. Okej, okay, kjo është uh, No Control nga One Shtatë. Direction. E kanë kërkuar 10, në një mënyrë të jashtëzakonshme me një insistim 35. të marrë uh, ca miq tanë në Twitter dhe në vende të tjera. I përshëndesim. Ja ta dëgjojmë. Është Olsi që e ka gjetur, fiton dy bileta për nasin e Bravo. Bravo, i qoftë Olsit. Okej. Okay. Unë do bëj një pyetje tjetër nga lajmet shumë shpejt dhe ne largohemi menjëherë. Miq të dashur, pyetja është kjo. Shqipëria ka kërcënuar ose më saktë kryeministri Rama, po në emër të Shqipërisë, ka kërcënuar vendosjen e kësaj kundra hyrjes së Maqedonisë në NATO nëse Maqedonia nuk respekton marrëveshjen e Ohrit. Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kryeministri Rama pra ka kërcënuar se Shqipëria do të vendosë këtë kundër Maqedonisë në rast se Maqedonia nuk respekton marrëveshjen e Ohrit. Kemi një foto te faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Sa njerëz shihen në atë foto? Shkoni numërojini kush e gjen i pari. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 8:11 minuta në këtë moment miq të dashur ju përshëndesim nga Club FM në 100.4 edhe nga ekrani i Club TV-së. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Atëherë, deri tani me këtë foton kemi vendosur një foto në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Nëse e hapni këtë foto dhe e zmadhoni, ë uh, duket në fillim një zyrë e zbrazët, por por janë uh, një grup njerëzish atje. të fshehur, dikujt i duket dora, dikujt maja e kokës ose tepeleku siç i thotë mm. Uh, Olta, dikujt këmba, dikush është mbrapa një kutie ose një tavë, sërë kutish me pica etj etj. Pra është pak e vështirë t'i dallosh gjithë njerëzit. Pyetja është sa njerëz shihen në këtë foto? Mund ta gjeni pra tek faqja në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Dua t'ju them gjithë atyre që kanë marrë pjesë deri tani se asnjëri prej jush nuk është i saktë. Nuk është i saktë, më vjen keq, por akoma askush nuk ka dhënë një përgjigje të saktë. Un i kam kam një foto të dytë edhe e publikoj mbas pak. Në foton e dytë njerëzit janë të rrethuar me të kuqe. Mhm. Mm Kështu që do të mund dallohen se ku janë. Jo, ma vetëm unë e kam gjetur dhe po diskutoja shumë fort me Oltën, se po, nuk bindej po, se ku ishte numri i fundit, nuk po e them. Aty u kapën për flokësh e ç'nuk bënë. Tani uh, u grisën vajzat. Për për ta për ta sqaruar për njerëzit, rrathët i kanë vendosur njerëzit që e kanë përgatitur këtë quiz, që kanë bërë foton e që kanë që kanë qenë aty dhe e dinë shumë mirë se sa njerëz janë janë në foto, kështu që uh, ne do të marrim atë për bazë, se njerëzit mund të thonë apo ah, duket duket janë aty. Jeri i numëroi. Po. Jeri i numëroi janë të gjithë aty. Nuk po e them numrin, por deri tani askush nuk është i saktë. Dikush ka thënë 2 Edhe janë goxha larg. Dikush ka thënë 3. Oh, janë më shumë se aq. Mhm. Edhe ai që ka thënë 6 është larg. Nëse, okay. Lëre me kaq Olta. Lëre me kaq. Ka ka nga ata që kanë kanë dhënë edhe numra më të mëdhenj shumë, por gjithsesi. Mund ta gjeni në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, aty e keni dhe foton. Shkoni dhe provoni uh, të gjeni ose të numëroni se sa njerëz duken në atë foto. Kemi dhe një pyetje për ju në program sot dhe pyetja është: Çfarë marrëdhënie keni me njerëzit që janë ndryshe nga ju në ngjyrë të lëkurës, në zakone, në traditë, në orientim politik, seksual, në bindje fetare, Pra çfarë marrëdhënie keni me të ndryshmin nga ju. Ina ka shkruar marrëdhënie shumë të mira, thotë jam kundër racizmit dhe mundohem shumë që t'i mësoj fëmijët e mi të shikojnë të gjithë njerëzit njësoj. Mm -hmm. Ermani ka shkruar thotë s'kam asnjë marrëdhënie shaka, thotë shaka, se ju e merrni seriozisht. Pastaj shkruan Dardani, thotë të gjithë njerëzit janë të ndryshëm. Mhm, mm dhe kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. Po, çuni misterioz ka shkruar No racism ka të bëj mendja, karakteri dhe zemra. Mhm. Mm shumë. Ndërkohë Ada thotë shumë të mira, i dua më shumë njerëzit e ndryshëm që veçohen nga shoqëria sepse ata vuajnë dhe janë më të drejtë në jetë. Po, kështu që mund të jetë ashtu. Ka njerëz që s'i durojnë dot të ndryshmit. Mm -hmm. Ka një lloj fobie nga e ndryshmja. Po nuk pranojnë as veten. Po, mund të jetë ksenofobi, homofobi, racizëm etj etj etj etj. Mua më kujtohet një shprehje nga Goethe që njerëzit që nuk e kuptojnë dot, po po e ripërpunoj, ëh, nuk e mbaj mend. Perifrazoj pra. Po, njerëzit që nuk kuptojnë dot të tjerët, atëherë edhe i përçmojnë ata. Ëh. Mm -hmm. Kështu që vlen edhe në këtë rast. Kur nuk arrin dot të pranosh dhe të kuptosh dikë tjetër që është ndryshe nga ty, atëherë automatikisht e përçmon. E drejtë. Altini ka një zë misterioz. Le të shikojmë nëse e gjejmë dot se kujt i përket ky zë. Jepi Altin. Gjithsesi tani jam shumë e kënaqur dhe ua di për nder pedagogëve që mbase në një formë të tillë të trajtuar më bënë që të punoj edhe më shumë. Wow. Ua di për nder, oh, shumë e kënaqur dhe ua di për nder pedagogëve që e kanë bërë të punoj, po, të punoj edhe më shumë. Okej. Okay. E dëgjojmë edhe një herë. Patjetër. Faleminderit. Gjithsesi tani jam shumë e kënaqur dhe ia di për nder pedagogëve që mbase në një formë të tillë të trajtuar më bën që të punoj edhe më shumë. Mos është 069 20 70 222. No mos është i vatitshëm. Jo. Jo. Nuk është jo. i vatitshëm. Ja. Ja. Mua më duket e vështirë. E vështirë, e vështirë është. Okej. Mirë, e vështirë është edhe anagram për ditën e sotme. Tash zonaj shikët. Tash zonaj shikët. T A S H Z O N A J S H I K E T. Tash zonaj shikët. Po shikoj një lajm që vjen nga mm. USC, mm. uh, University of Southern California, uh, shkolla e artit në Roski, atje shkolla e artit dhe dizajnit quhet. Tam. Një klasë e tërë e studentëve master ka lënë shkollën. Pse? E gjithë klasa po, ka lënë wow. shkollën përfundimisht për shkak se, siç thonë ata për uh, USA Today dhe The New York Times, janë tradhtuar nga premtimet që u kishin bërë pedagogët, pedagogët dhe programi shkollor pra atje në Pedagogu është i rëndësishëm. Shumë. Pedagogu është i rëndësishëm, por edhe pedagogja nuk bie më poshtë, duhet duhet thënë. Tani, ë, uh, siç e tregojnë këta historinë, ë, uh, këta janë studentë të degës ose të masterit mm -hmm. në shkollën e në shkollën e artit dhe dizajnit atje në USC ose University of Southern California. Mm -hmm. Por uh, u është premtuar që kur të hynin për master, do të kishin një program i cili me të përfunduar do t'u uh, do t'u jepte atyre nga një vend pune si asistent pedagog mm -hmm. në USC. Dhe u kanë thënë bëni këtë masterin dhe kur të mbaroj uh, studimet, kur të mbarojnë studimet do të Po të gjithë këta do merreshin në punë. Të gjithë këta si asistent pedagog është një grup prej 8 uh, studentësh. Dhe uh, këta kanë marrë borxhe. Mm -hmm. Kanë hyrë për master, duke e ditur që e kanë punën e garantuar në fund të programit. E kupton, janë mm -hmm. deri në fyt tani. Dhe pastaj në mes të programit u është thënë po jo shiko se nuk e keni të garantuar punën si asistent pedagog, por do të konkurroni me studentë të tjerë masteri nga shkolla të tjera që mund të vijnë për këto vende pune. Dhe kush më i mirë, ai e merr vendin e punës. pedagog. Oh. Unë jam deri këtu, i mora borxh. I mora borxh, i ka thënë, po, i mora borxh. Ë, uh, kështu që kanë biseduar për një farë periudhe me presidentin atje, dhe një zëvendës president i uh, graduate programs që që ose programit masterit Erika uh, di, uh, er, kjo Erika Mull është quhet zonja që është uh, si dekane mm -hmm. dhe ajo ka thënë që juve nëse nuk ju pëlqen mund të largoheni dhe ata janë larguar e kanë bërë skandal domethënë kanë ikur që të gjithë kanë lënë shkollën Kështu që do mungoj e gjithë klasa uh, në procesin e graduimit dhe diplomimit dhe gjitha këto gjërat, por ndërkohë universiteti i ka dalë boja në media. Po, e ka dalë në keq. Po, ka dalë në keq. Kjo është më i madh se sa. Sepse ndryshe na than tha kur u regjistruam, ndryshe na premtuan, na garantuan siguri financiare me punët që do të merrim më vonë, e tani na del që mm. që nuk është ashtu dhe nuk ka garanci në punët e tjera, etjera. Kështu, ikën ata nga USC-a, le të vinë. Ka Universitete plot në Shqipëri. Sa të duash. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, këto që janë filtruar nga Ministria e Arsimit e kam fjalën unë, ato që u mbyllën. Kthehemi mbas pak? Patjetër. Okej. Okay. Mbas pak. Afrikë. Dhe çfarë ndodh është që ti mund të shkosh të gjuash për rinoqerontin e zi, i cili është një specie e rrezikuar, por që mhm. ka ëm mm -hmm. um, si thua ka akoma një numër që mbrohet nga shteti atje në Namibi. Dhe çfarë ndodh është kjo? Paguan 350000 dollar në një ankand, siç ka mm -hmm. fituar uh, ky zoti Corey Knowlton dhe pastaj ti del dhe gjuhan dhe vret një rinoqeront. Por ai që duhet të vrasësh është njëri i cili është plak dhe që bëhet i rrezikshëm për vetë tufën. tufën. E, po, mm, se vika okay. një moment tek rinocerontët e zinj kur ata plaken nuk janë më riprodhues, mm -hmm. por bëhen agresivë dhe të rrezikshëm. Kështu që sulmojnë më të vegjël, sulmojnë mm. meshkujt më të rinj të të tufës. Dhe në këtë mënyrë janë për t'u eliminuar. Mm -hmm. Por ata kanë menduar që në mënyrë që të ngrejnë fonde për uh, riprodhimin e rinocerontëve, kujdesin për ta, uh, blerjen e hapësirave ku këta këto kafshë mund të rrojnë të lirë, mm -hmm. të bëjnë që gjahtarët paguajnë një shumë të madhe, ata që kanë para dhe që kanë sport për sport, Tam. në mënyrë që të vrasin një rinoceront, por këto para pastaj të shkojnë për të rritur më të vegjëlit e për të shtuar ata. Kështu që ky zotëria, Corey Knowlton, uh, pagoi 350 mijë dollarë amerikanë për të vrarë një rinoceront të zi. Mm -hmm. I pagoi këto një më një dhe pastaj iu dha rasti që dilte mbas disa ditësh gjueti dhe ta vriste njërin prej tyre. Ka pasur protesta kundra tij nga grupet e kundra gjuetisë dhe mbrojtjen e kafshëve, mm -hmm. ndërkohë që Kori vetë thotë, shikoni thotë, unë e bëj këtë për shkak se i dua kafshët. Është sigurisht thotë ai një moment emocional të të vrasësh të marrësh jetën e një kafshe, por, por në momentin por, që është për diçka më të mirë. Unë e bëj për diçka më të mirë, thotë ai. Domethënë, po. po është pak uh, është, ka një lloj perversiteti brenda. Duhet të vrasësh një rinoceront në mënyrë që të paguash, si thua, për për rritjen e, e më të vegjëlve. Por këta janë kafshë të rrezikshme. Këta janë uh, në atë moment pra kur kur bëhen të vjetër dhe agresiv, po. Duken të tjerët, kështu që është për një çështje më të madhe. Ai vetë është mbrojtur duke thënë që un kam uh, me këtë program bërë Aq shumë për njohjen e rinocerontit të zi edhe ngritjen e ndërgjegjes qytetare, po themi ndaj rrezikut që i kanoset kësaj specie, se sa gjithë ju që bëni protesta vazhdimisht edhe hiç mos gjë. Domethënë, e vrau një. E ka e ka bërë dhe CNN-i një speciale, sepse kanë shoqëruar kamerat e CNN-it, nuk është mm -hmm. transmetuar akoma, por uh, rinoceronti merret vesh është vrarë dhe së shpejti do të jetë edhe në televizor e gjithë uh, ngjarja, gjuetia dhe vrasja e një rinoceronti plak I cili bëhet i rrezikshëm për tufën. I cili bëhet i rrezikshëm për tufën, por edhe pagesa e 350.000 dollarëve në mënyrë që ta vrisnin plakun, të cilat para do të përdoren për të ushqyer më të vegjëlit. Po. Mhm. Është komplet kështu, e kokolepsur gjëja. E komplikuar. E komplikuar. Mm. Ose si thotë Jeri complicated. Apo jo. jo. Ne kemi një kemi një fitues miq të dashur në lidhje me anagramën për ditën e sotme është Olta. Fjala është jashtëzakonisht dhe e ka gjetur Flonja e para. Jashtëzakonisht e saktë. Bravo. Bravo. 297 i mbaron numri, fiton orën nga Premium Watches. Bravo, bravo. Ndërkohë nga lajmet që kishim, kishim uh, lajm nga aktualiteti. Prit prit se e di. Prit prit se e di si e quajmë. Dhe po, fitues është? Uh, Veton ka thënë Brunilda, Veton është e saktë, bravo. Bileta për në Cineplex. Shqipëria ka vendosur veton pra. Mm -hmm. Ndaj uh, hyrjes së Maqedonisë në NATO, nëse Maqedonia nuk respekton Marrëveshjen e Ohrit, kjo ka qenë uh, deklarata që ka dhënë dje kryeministri Edi Rama në lidhje me Maqedoninë. Po. Si reagim. Mhm. Mm kemi dhe Eglantinën që ka gjetur e para këngën e ditës, 727 i mbaron numri, fiton një lule nga uh, bota e luleve. Bravo. Po, vante të Ishte Firestone. Yes. Ndërkohë në lidhje me zërin Olta, çfarë kanë thënë? Eva Tiço në fakt më thanë dhe mua. Ai pra, duket si Eva Tiço. Dhe rutina magjistari. Jo, mhm. asnjëra. Hajde ta dëgjojmë dhe një herë. Mhm. Gjithsesi tani jam shumë e kënaqur dhe ua di për nder pedagogëve që mbase në një form të tillë të trajtuar më bënë që të punoj edhe më shumë. Aty kur thotë më bënë që aty më ngjan si Eva Tiço, po... Altini thotë jo dhe është jo? Kur Altini thotë jo është jo? Kjo është e sigurt. Mm. Ja, Jeri e di. Ja, po do të thoja jo, jo Altini. Jo. Përgjigja është jo Jeri. Po pra, sepse Altini e di se kush është personazhi, kështu që. Ia kisha për atë rastin e kur doje të vrisje rinocerontin e zi. Un, un nuk do vrisja kurrë Blendi, e sigurt. Jo, e sigurt, e sigurt. Atëherë. Atëherë. Do një ndihmë apo i çfarë? Po, mund të themi që vajza Është moderatore e një emisioni. La moderatrice. Mish dashur është la moderatrice. Po ka bërë shumë gjëra në. Lan me lavatriçe. Ka kënduar? Jo, te kënga te po, ka kërcyer po, je, po te kënga jo. Ka kërcyer por te kënga jo. Mm. Ka kërcyer por te kënga jo. Mund ta dëgjojmë edhe një herë, të lutem? Kujdes, le ta dëgjojmë pra. Gjithsesi tani jam shumë e kënaqur dhe ia di për nder pedagogëve që mbase në një formë të tillë të trajtuar më bënë që të punoj edhe më shumë. Bravo i qoftë. Okej. Okay. 0692070222 Pastaj thanë me tharse, nuk vesh për pasë. Ej, dëgjoj, ëm. Sa bukur vazhdoi. Ai, sa bukur vazhdoi ti. Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. Ka pasur një ndeshje dje për Kupën e Italisë midis mm -hmm. Çuna dhe goca midis uh, Juventusit dhe Lazios. Juventusi është shpallur. U shpall më në fund. Po, kampioni i Kupës së Italisë fiton Kupën e Italisë pra. Urime. I bën 10 copë Juventusit. Juventusit. Pyetja është, cili është lojtari që shënoi golin e parë të ndeshjes dje? Juve Lazio. Sa me sa ishte? 2 me 0. Po çfarë bëri ky Juventusi? Çfarë shpall? Fitoi Kupën e Italisë. Ka fituar kampionatin italian, ka fituar tani më Kupën e Italisë dhe së shpejti përballë Barcelonës mund të fitojë dhe mhm. Champions League-n për të bërë një triplet. Okej. Okay. E mban vetëm Messi. Po. Nga tripleta. Shikojmë se ç'do ndodhë. Atëherë kush shënoi golin e parë të ndeshjes dje? Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se dhe tani a e dini se me Jerin në Klubin e Mëngjesit 10 të panjohura për dënimin me vdekje. Në vitin 2014, në të gjithë botën janë dënuar me vdekje 2466 persona, ndërsa 19000 janë në pritje të ekzekutimit. Sipas Amnesty International, dënimi me vdekje nuk është në gjendje të luftojë krimin, edhe pse nuk ka prova që e vërtetojnë këtë. Vendet me më shumë ekzekutime në botë janë Kina, Irani, Iraku, Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara. Jo të gjitha dënimet me vdekje ekzekutohen, ka shumë raste kur dënimi me vdekje anulohet. Vendi i parë në Europë ku është hequr me ligj dënimi me vdekje është Toskana në vitin një mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë. Në atë kohë, dënimi me vdekje u konsiderua si një veprim prej barbari. Në Shtetet e Bashkuara, nga dita e dënimit deri tek dita e ekzekutimit mesatarisht kalojnë pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë ditë. Profesionet që kanë pasur të dënuarit me vdekje në Shtetet e Bashkuara nga viti i largët një mijë e gjashtëqind e deri në vitin dy mijë e dy janë ai i skllavit njëmbëdhjetë pikë pesë për qind, punëtorë në tre pikë tetë për qind të rasteve, ushtarë, gangsterë, piratë, klounë dhe plejbojë. Në Kaliforni, për të dënuarit me vdekje shteti shpenzon nga njëqind e tetëdhjetë milionë deri në treqind milionë dollarë në vit. Pesha më e madhe e shpenzimeve është e lidhur me ato të gjykimit për shkak të shtyrjes pa mbarim të seancave. Në Shtetet e Bashkuara, ekzekutimi më i përdorur është kariga elektrike, pas asaj është ai me injeksion. Ligji i parë që parashikonte edhe dënimin me vdekje është ai i vitit një mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy para Krishtit dhe përmblidhen në dyqind e tetëdhjetë e dy ligje të Kodit të Hamurabit. This is Club FM 100.4. Lotaria Kombëtare miq të dashur ka filluar një promocion të ri për produktin e saj Loton 6 nga 39. Tashmë në çdo short të Lotos do të përzgjidhet një numër bilete fituese që do të fitojë pjesëmarrje në spektaklin Tornado me para ku transmetohet. Çdo të diel në Vision Plus në orën 20:10. Kështu pra, thjesht duke luajtur loton, edhe ti mund të jesh fitues për të hyrë brenda në makinën e parave, miq të dashur, ku mund të kapësh lekë sa të mundesh dhe t'i bësh ato para që kap të tuat. Po i kape, bravo, do i marrësh në shtëpi. Çdo biletë fituese do të përzgjidhet automatikisht në mënyrë rastësore nga sistemi i lojës midis të gjitha parashikimeve që janë të vlefshme për atë short respektiv. Pra përveç se fitoreve të zakonshme në 6 nga 39, do të mund të fitoni edhe fatin tuaj e rastin tuaj për t'u futur në makinerinë e parave për të mbledhur lekë në Vision Plus të dielën mbrëmje. Me loton gjithçka është e mundur. Tani. Mhm. Mm Unë dua që të hapim edhe kuizin me seri për ditën e sotme. Tematika sot është uh, qytete europiane. Le të shikojmë se kush do të jetë fituesi i parë, mbasi unë të kem bërë këtë pyetje. Ti Pierin nga i di të gjitha këto ti. Rastësisht, me dashje. Rastësisht, rastësisht me dashje. Dëgjo Olta, po. golin e parë e ka bërë Radu. Radu! Bravo. E ka gjetur Pierini, fiton dy bileta për në Cineplex. Pierini, golin e parë ka bërë Lazio, pra ka bërë lojtari i Lazios Radu në portën e Juventusit, megjithatë. Gjërat kanë shkuar ashtu siç kanë shkuar edhe Juventusi është shpallur uh, fituesi i Kupës së Italisë ditën e mbrëmshme. Pritet që ta bëjë triplet mbas uh, mbas një fitoreje ndaj Barcelonës, nëse është e mundur, sigurisht. Tifozët e Barcelonës më vjen. Ka filluar janë bërë arrogantë ose kanë qenë tifozët e Barcelonës. Edhe e di çfarë bëjnë. Mm. Janë të çmendur për vezët. Han shumë shumë vezë, shumë shumë vezë, shumë vezë. Po, ma trego pak si është puna. Po, un kam një lajm tjetër, surprizë për Oltën, nga Kina Aha. vjen dhe ky lajm. Bravo Iri. Kujdes. Uh, është një zotri 47 vjeçar, dihet vetëm mbiemri, uh, Gu është mbiemri i tij, nuk bëhet i ditur. Zoti Gu. Po. Uh, ai punonte në një kompani uh, kineze Blendi dhe ka pranuar që të bëjë uh, punën e tij si roje nate. Okay. Por ka pasur uh, qëllime më të errta se kaq, sepse oh. filloi punën, por Çdo ditë se vetë rrsi. Çfarë çfarë bëni këta te kompania, te kompania? Përveç se prodhoheshin vezë, ka dhe produkte. Pulari pra. pra. Po jo vetëm sepse kishte edhe produkte të tjera të gjalpit, qumshit dhe gjëra të tjera. Okej, ushqime, ushqime. Ndërmarrje ushqimore, po. Po. Dhe zoti Gu ka pranuar që të punojë si roje aty, roje nate kuptohet, por kanë filluar të vënë re mungesa të theksuara mm -hmm. të mhm. ushqimeve, sidomos të vezëve. Oj. E kanë uh, survejuar dhe e kanë parë që zotëria dilte me dy çanta të mëdha, oh, pasi dilte me vezë. Dhe kanë lajmëruar pa i rënë në sy 47 vjeçarit kanë lajmëruar policinë dhe ndërkohë që ai ishte në punë, policia kontrolloi shtëpinë e tij ku pa që kishte një sasi të jashtëzakonshme vezësh, rreth 1000 vezë ndodheshin jo vetëm në frigorifer, por poshtë krevatit edhe ku të mundeshin. Po, por një gjë interesante ishte që në vezë Blendi çdo vezë kishte nga një numër. I ka shkruar. I ka shkruar nga një numër dhe përkatësisht ishte data se kur i kishte vjedhur vezët. Në mënyrë që t'i hajë me radhë pra. T'i konsumonte ato që ishin. Po më si mund të hajë njeriu me mijëra, me mijëra vezë. Po, me sa duket edhe këtu në foto për shkakun që mm. këtu mund të numërosh. Janë 1000 vezë që i janë gjendur në apartamentin e tij. 800 vezë i kishte në frigorifer. Po, dhe ca të tjera të shpërndara diku nëpër shpi. Por nuk kishte vjedhur vetëm vezë, por dhe produkte të tjera. Por me vezët kishte. Si e kishte emrin Zoti Gu. Zoti Gu. Zoti Gu. I thoshin si e ke emrin Gu Gu Gu Gu. Madje, madje kur është arrestuar nga policia ka pranuar që nuk ka vjedhur vetëm vezë dhe produkte të tjera, por edhe të gjitha mobiljet që kishte në shtëpi ishin të vjedhura. Ishin të vjedhura. Faleminderit zoti Gu. Gu gu. Wow, e tmerrshme. Mirë, e tmerrshme um, vërtet. Kaq për momentin në klubin e mëngjesit kthehemi kemi të tjera miq të dashur, ju përshëndesim. Marcus Collins po pret radhën për të kënduar Seven Nation Army. Mbas pak. Goca, mos u mhm. shqetësoni për sharadin, e bëjmë pak më vonë. Do bëjmë tani? Do bëjmë pop quizin. Pop quizin, mhm, okay. Mhm, mhm, Atëherë pop quizin miq të dashur sot nga fjalori i gjuhës shqipe. Është janë katër pyetje, katër përkufizime të katër fjalëve, të cilat nisin të gjitha sot me p.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 Ju më sillni përgjigjet në 069 20 70 222. I pari ka për të fituar një dhuratë nga klubi i mëngjesit. Dhe dhurata është një i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Çfarë fiton fituesi në klubin e mëngjesit? Olta Foli drejt mikrofonit. E, foli pak mikrofonit Olta. Dhe mos e mos e nuk është akullore. Komuniko. Zemër me të. Po. Kri krijo një marrëdhënie me mikrofonin. Okej, okay, po. mirë, dakor. Pa pa e prekur, nuk ka nevojë ta. Sikletoset, më sikletoset. Ua, ça i bën mikrofonit kjo. S'e shikoni juve kur s'është kamera. Po çuna po kujdes për tani. Okej, okay, dakor. Mirë. Nuk e prapë s'je vendosur mirë tek mikrofoni, po gjithsesi. Atëherë. Është mikrofoni i prishur. Jo, s'është mikrofoni i prishur. Ti je e prishur nga mendtë. Faleminderit. Ngrije kështu. Foli drejt. Nuk e prek. Ë mirë, nuk e prek. Mos e prek pra. Rri ashtu si miza në qyp. Atëherë, pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Gjellë me oriz që zihet në ujë a në lëng mishi. Mhm. Mm Kujdes i-ri me p. Shumë e thjeshtë. Gjellë me oriz që zihet në ujë apo në lëng mishi. Mishi, mm -hmm. mishi, mish. Bravo Olta. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Darë e vogël me buzë të zgjatura me majë. Një darë e vogël mm -hmm. me mhm. buzë të zgjatura me majë. Tam. Dhe pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Që ka të bëjë me polet e tokës. Gjithmonë me p. Mhm. Mm që ka të bëjë me polet e tokës. Okej, okay, Olta. Okej. Okay. U shkrive. Për polet e tokës e di. Këto janë muhabetet tona. Pa, pa, pa. Dhe pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pjesa metalike e thikës apo shpatës. Pjesa Pyetja nr. 1 është gjellë me oriz që zihet me ujë ose lëng mishi. Pyetja nr. 2 është darë e vogël me buzë të zgjatura me majë. Pyetja nr. 3 që ka të bëjë me polet e tokës dhe pyetja nr. 4 pjesa metalike e thikës apo shpatës pa dorezën. Mm -hmm. Vetëm Tam. Kjo pjesë. Kujdes. 069 20 70 222 069 20 70 222. Olta, kishim bërë po. një pyetje pak më parë në kuizin tim me seri dhe pyetja ishte Banka Qendrore Europiane është e vendosur në këtë qytet që ndonjëherë quhet Mainhattan. Frankfurt. Frankfurt. Bravo, e ka gjetur ja. Gazi, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, shumë mirë. Uh, le të bëjmë një tjetër pyetje. Edhe kjo është nga qytetet europiane. Atëherë. Mhm. Miq të dashur. Në këtë qytet Ah, ja, shumë e vështirë. Le të bëjmë një, le të bëjmë të lehtë. Le të bëjmë një të lehtë. Atëherë, nga viti 1865, 1865, tan, deri në vitin 1870, mm. pra për 5 vjet, tan, ky qytet i lulëzuar ishte kryeqyteti i Italisë. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Kujdes, nga viti 1865 Deri në 1870 Ky qytet i lulëzuar Shërbeu si kryeqytet i Italisë Uh, do të bëjmë përgjigjet e pop kuizit njërën mbas tjetrës. Ishin katër pyetje nga fjalori i gjuhës shqipe. Miq të dashur, ne kemi pyetur se cilat janë fjalët përkufizimet e të cilave ne lexuam. Mm -hmm. Pyetja nr. 1 për ty Jeri është një gjellë me oriz që zihet në ujë ose në lëng mishi. Pilaf. O pilaf, pilaf. Bravo të qoftë Jeri. Pyetja nr. 2 është Ç'e ke moj Olta. Prit se po bie pak telefoni. Alo. Hë moj Olta. Alo. Polar. Polar, diçka që ka të bëjë me polet e tokës, pra quhet polar. Polar. Po. Ariu. Polar. Bravo. Pyetja numër 4 është për ty Jeri, edhe një herë. Mhm. Pjesa metalike e thikës apo shpatës? Presa. Presa. Presa saktë. Olta kush është fitues? Apo s'duhet ta thoja. Flamuri është fitues 2 në 2 mbaron numri, fiton kontrollin e plotë mjekësor nga spitali. Flamuri është fitues, bravo, bravo i qoftë Flamurit. Ka thënë uh, presa po? Pilaf, pinca, Polar dhe Pizza. Pimca. Pimca, ha pra. Polar dhe presa. Polar presa. dhe presa. Presa, presa. Ha moj Olta shifi mirë ato, shifi mirë. Uh, Bravo Flamur, e ke fituar. Kam një mesazh të them drejtën edhe u ngatrova një çik se. S'ka gjë. Ke një mesazh ku në telefonin personal? Jo, jo. Te telefoni i punës, telefoni personal nuk lejohet merret këtu. Më thuaj një, po si se. Telefon ti personal. Nuk thuhet gjë për ty. Ah, okay. Mirë, dakord. Sa thon për mua? Në qoftë se thonë ndonjë gjë për mua ma thua e manë Po sigurisht që po Ajde flasim për mua Shkruani ndonjë gjë për Blendin mm -hmm. Që ti mhm. them Po, shkruani diçka për Blendin Shkruani një gjë Oltës për Blendin Të lutem. Ej, keni gati sharadion? E kemi gati. Gocat kanë menduar një fjalë, kjo është uh, pjesa ime e preferuar e programit ku unë dhe Altini mundohemi që të gjejmë fjalën e gocave. Le të shohim nëse ia dalim sot në klubin e mëngjesit. Detyra juaj është të na ndihmoni miq të dashur në 069 20 70 222 duke dërguar opsionet tuaja Fillojmë. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë, mm -hmm. fjala juaj është diçka që preket. Preket? Me dorë? Nuk mund të themi. Ja, jo, por të prek ty. Të prek ty. Po. Të prek ty. Sepse fryn, dhe të rrethon kur fryn. Faktikisht është një por, veprim, më saktë. Por është veprim, jo i mirë, por ka një formë që mund ta përdorim për mirë. Gjithsecilit nga ne i ka ndodhur të paktën një herë në jetë që Aha. Uh -huh. Mos i bën dikë. Ta ketë bërë një gjë të tillë. Diçka që të prek. Të prek edhe në fakt të bën të ndihesh keq. Është jo vetëm. Është një veprim që të bën të ndihesh pra, keq. Pra, nëse ti bën këtë lloj veprimi, mm -hmm. nuk është se të prek në mënyrë kështu fizike, të prek në mënyrë të brendshme, emocionale. Emocionale po. dhe mund të të shkatërrojë emocionalisht, shpirtërisht në të gjitha format. Edhe nga gjërat materiale të shkatërron. Kjo me s. As unë, as unë. As ata vet nuk din gjë. Olta kush është fitues? Është Elona ka thënë grabitja e para fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, Bravo Elona. Mirë goca. Ndërkohë ju e menduat fjalën tuaj? Po, po e kemi menduar. Okej. Okay. Uh, nisim me kthimin e sharadios. Mund ta nisim me kthimin e sharadios, si e bëni? Është send fjala juaj? Është lloj sendi, po, pak. I madh apo i vogël? Në njëfarë forme. Ë nuk matet me i madh apo i vogël, matet me shumë ose pak. Me shumë ose pak. Ë mm. E kemi në studio këtë? Po mund të ketë ndoshta, nuk e di, nuk e di, nuk jam i sigurt, them të drejtën. Fillon me sh? Jo, nuk fillon me sh. Po mendoja për shkrepsen. Jo, nuk jam. Jo, jo. Po është në rrugë të drejtë apo? S'është fare. Është, jo, nuk është në rrugë të drejtë. Ndodhet jo. në natyrë? Ndodhet në natyrë, por më shpesh e bën njeriu. E bën njeriu. E po. prodhon njeriu. E prodhon njeriu. Po, mund të thuash e prodhon njeriu. Makineria nëpërmjet njeriut. Ose njeriu me me duar. Ka mënyra. Po, po, ka mënyra. Dhe paketohet pastaj me qese. Edhe ne mund ta blejmë në supermarket. Është për zbukurim një gjë e tillë? Jo, domosdoshmërisht me qese, mund të jetë edhe për zbukurim. Mund. Po jo që ta ta Nuk është ai qëllimi. Jo që ta varësh në mur për për zbukurim. As ta jo. vendosësh diku në tavolinë për shkak. Ka një funksion që jo, jo. Jo, jo. jo. Ka një funksion të caktuar. Po. Kujdes goza, është e vështirë. Është veshje? Ah, sa fjalë e bukur që është. Është veshje apo jo? S'ka të bëjë fare me veshjen. Jo, nuk ka të bëjë me veshjen. Është material ndërtimi? Ehm, um, shiko, disa materiale ndërtimi mund të kenë uh, këtë formë, por jo, jo tamam, nuk do thosha. Do të ndihmoj pak me një tingull? Po, po mirë, nëse do ishte e mundur. Tani kush është e saktë? Tani do të bësh një pyetje, do të bësh një pyetje. A e ka dhënë? Ka dhënë. Ka dhënë. Si ta marrim vesh? Duhet të ha, mund të ha, po mund të përdoret për t'u lyer. Për t'u lyer më shumë, kam mm. përshtypjen. Po, Por ka edhe versionin e vet për t'u ngrënë, e vërtetë. E mi Olta, e përdor çdo ditë një gjë të tillë. Një krem Olta? Ah. 10 njerëz janë në foto. Nuk po bindej Olta që në pasqyrë janë 2. Janë janë 10, është njëri që është varur nga tavani. Po. Mm. Ka zgjatur kokën nga tavani. Do ta vendos në faqen tonë Facebook që ta shikoni se ku janë 10 njerëzit e fshehur në foto dhe me t'u kthyer do të kemi një tjetër nga këto. Keni për të parë. Mm -hmm. Më të çuditshme akoma. Okej. Okay. Sia vjen tani me Big Girls Cry në klubin e mëngjesit ora është 9:22 e 22. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Antin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Kishim bërë një pyetje nga qytetet europiane dhe pyetja ishte cili qytet i Italisë ishte kryeqyteti i vendit nga viti 1865 deri në 1800 e 70-ën dhe përgjigja e saktë është Firence. Firence. Është Ada fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo qoftë Adës. Ne bëjmë një tjetër pyetje miq të dashur nga qytetet europiane. Ndërsa Amsterdami është kryeqyteti i Holandës, tan, Qeveria holandeze bazën e ka në këtë qytet. Jo në Amsterdam. Mm -hmm. 0-6-9-20-17-222 Dërgoni mesazhet tuaja Amsterdami është kryeqyteti holandez Por Qeveria holandeze Qëndron në këtë qytet Në cilin 0-6-9-20-17-222 0-6-9-20-17-222 Seç ishte një histori me dy veta që kishin bllokuar trafikun Nuk e di e morën të ishte Trafiku? Nuk shkëmbeheshin në rrugën nacionale Kush kalonte i pari kishin bllokuar gjithë aksin drejt jugut Do e gjej pak me detaje, pak me vonë Por po shikoja për këtë Ishte shumë interesante Dy vetë që nuk merreshin vesh njëri me tjetrin dhe për këtë arsye kishin bllokuar gjithë aksin jugor. Wow. Tipike shqiptare, po. Kush kalon i pari? Askush nuk kalonte i pari. Gjithsesi. Gjëra që ndodhin. Në vendin ton, në vendin ton, si është ajo? Është një poezi e Dritëro Agollit. Agollit. Mm. Po, në vendin tim, në vendin tënd, një kokë e çmendur po çmend një vend. Është shkove. Diçka e tillë. Mhm. Atëherë, ëm um, njëri në Oklahoma në Shtetet e Bashkuara, në Shtetet e Bashkuara. Tam. Në fakt dy vet, ë uh, ishin duke vjedhur shtëpi. Mm -hmm. Dhe policisë nuk i është dashur ndihma e Sherlock Holmesit për t'i gjetur se ku kishin shkuar dy hajdutët. Po pse? Steven si McCarthy është njëri nga të arrestuarit, ëm, ehm, uh, sepse çfarë kishin bërë këta? Kishin vjedhur disa gjëra nga nga shtëpit. Mm -hmm. Kishin hapur dy shtëpi. Tam. E kishin marrë televizor, kishin marrë kompjuter, kishin marrë jastëkë në një rast, po oh. edhe disa sende të tjera, thika, bizhu, piktura nga muret. Okej, okay, kjo kuptohet po jastëkë. Kishin bërë gjithë natën këtë punë, por nuk e di, i kanë pëlqyer ndoshta nga xhufkat, nga xhufkat. Okej. Okay. Por në njërën nga shtëpitë vendosin që të marrin edhe uh, një skuqësh patatesh, skuqës patatesh, patatesh. Mm. ose gjëra të tjera. Nga këto që quhen deep fryers, domethënë që janë me me vaj brenda. E kanë marrë me gjithë vaj brenda, mm -hmm. dhe kanë pikuar. Gjatë gjithë po sepse e kanë bërë në e kanë bërë në këmbë rrugën. Mm -hmm. Dhe të nesërmen në mëngjes, ndërsa zbardhte dielli dhe dita dukej goxha e bukur, Tam. policia është dashur vetëm që të ndjekë një njollë vaj që shkonte nga shtëpia e vjedhur tek shtëpia e vjedhësve, ku ata ishin së bashku duke skuqur patate. E kanë pa tallje, është histori e vërtetë. Ka ndodhur në Oklahoma. Ëm uh, vodhën, domethënë 4000 të gjitha materialet që kishin vjedhur uh, ishin në shumën e 4000 dollarëve në vlerë, mm -hmm. në vlerë. Tam. Mes tyre dhe ky skuqësh uh, skuqës patatesh që u ka kushtuar lirinë uh, dy çunave. Nuk e di sepse, do të thotë shkon për të vjedhur, po me gjithë vajin brenda pra. skuqësen e patateve, duhet t'i ketë pëlqyer ose kanë qenë tapë, se nuk ka mundësi tjetër, unë nuk arrij ta imagjinoj. Ose kanë qenë të uritur. Mhm. Mm dhe i kanë rënë shkurt. Kurse në Gjermani një vajzë është, ne kemi folur pak më parë për këtë, uh, disa muaj më parë në fakt, uh, flisim për se si po e bëjmë gabim numrin 2. kur shkojmë në banjo, mm. të ndenjurit ulur për shembull në në një tualet, po. nuk është forma optimale e trupit të njeriu. Domethënë, siç është ndërtuar njeriu, mm -hmm. nuk është forma optimale ta bësh ashtu. Forma optimale është allaturka. Po, pra. po si ka qenë dikur. Banjo klasike. Po, sepse në këtë mënyrë edhe gjithë si thua portat dalëse të trupit janë të rreshtuara siç duhet. Mm -hmm. zorrët etj etj etj që të kesh një lirshmëri në dhe të mos sforcohesh së tepërmi. Kurse kur je ulur, edhe pse mund të ndihesh rehat në fakt së brendshmi, janë gjërat e palosura në mënyrë të tillë që duhet të shtysh më fort dhe kjo nuk është e shëndetshme. Dhe nuk pastrohesh dot dhe vuan nga sëmundja. Tani, një vajzë në Gjermani që po studion për mjekësi, mm -hmm. quhet Annalisa Barbieri, nga sa duket me origjinë është italiane, por siç raporton revista ose gazeta The Guardian, ajo ka shkruajtur një libër, së shpejti ky uh, botohet edhe në anglisht. Titulli i përkthyer nga uh, gjermanishtja do të ishte Zorrët e mrekullueshme. Mhm. Mm Zorrët e mrekullueshme. Ëm uh, dhe 25 vjeçarja uh, që është uh, studente e mikrobiologjisë ka bërë një studim ka... në këtë rast. ka bërë një studim, ka shkruar një libër pra, Zorrët e mrekullueshme, ku shpjegon edhe pozicionet e duhura se si njeriu duhet të dalë jashtë, mm -hmm. që nuk është ajo që po përdorim ne. Po. Megjithatë ajo ka një këshillë praktike për të gjithë ata që na dëgjojnë që thonë e po tani ne e bëmë banjën. Nuk do kthehemi prapë tek banjat e vjetra. Mm -hmm. Por, nëse do ta bësh siç duhet, e t'i bësh nder trupit në një detyrë të përditshme. Tam. Po. Ajo thotë, vendosni një stol këmbësh mm -hmm. para tualetit, vendosni këmbët atje. Pra të këmbët. Dhe përthyhuni para. Ah, okay. Palosuni pra. Mm -hmm. Pra vendosni një stol dhe palosuni për mos rrini, po, mos po. rrini drejt, dhe se mos mos rrini kështu. Se është por duhet të shtyhesh përpara. Të shtyhesh përpara, të ulesh përpara, domethënë, mm -hmm. por të kesh edhe një stol këmbësh ku të vendosësh këmbët t'i ngresh pra këmbët nga toka, t'i vendosësh më lart dhe të palosesh. Në këtë mënyrë, gjasat janë që nëse ngre këmbët nga toka mund të futesh brenda, është problemi se me këmbët mbahesh. Me këmbët. Po jo, nuk futesh brenda ti. Këmbët do t'i mbështesësh ti tek stolja. Apo varet sa e madhe është bideja. Varet. Po, dhe varet. Ky sigur e bën te ciklopi. Ti kujdes mos biesh komplet kështu. Dil që andej, dil që andej. Mmm. Çfarë është gjë? Vështirë është kjo puna e këtyre. Sado të mësosh prap, nuk e di pse kush e nxori modë këtë punën e këtyre. Gjithmonë problem ka qenë. Po ekziston edhe forma e vjetër, kështu që mund të bësh zgjedhje aty. Po, kush ta merr përsipër, hidrauliku s'vjen fare te shpia. Nëse unë po them. Unë po them kaq. Atëherë, kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit, ja mësuam edhe se si ta bëjmë si duhet. Kovacs do të vijë tani. Me këngën e saj My Love në Klubin e mëngjesit. Kjo është e preferuar e Altinit, por nga sa duket edhe e Jerit. E të dyve do të thotë, e dashurojmë. E keni bashkë. Bravo. It's sticking and a shawl just won't wait. Ora është në 9:36 minuta, vazhdoni të jeni me Klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në programin e dashur, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Bledi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s atëherë. Ëm ehm, Miq, ë uh, përgjigja e saktë në lidhje me qytetin holandez që mban, uh, si i thua, zyrat e qeverisë është Rotterdam, thonë. Jo. Ja. Unë them që është edhe gjykata më e madhe atje apo jo? Po. Në Hagë. Faleminderit. Bravo, bravo. Faleminderit. Faleminderit ty. Është yll e bukur. Është e mirë. Altini aprovon me kokë. Po, shumë e mirë. Atëherë le ta dëgjojmë në këtë këndvështrim, është një vajzë e bukur. Gjithsesi tani jam shumë e kënaqur dhe ia di për nder pedagogëve që mbase në një formë të tillë të trajtuari më bënë që të punoj edhe më shumë. Okej. Okay. Atëherë, kush është një vajzë e ekranit? Një bukuroshe. Por edhe edhe Po themi njeri i mirë në sensin që se nuk është se e po, njohim kështu është pozitive, po mhm. është është transmeton pozitivitet dhe veç që transmeton pozitivitet ka edhe diçka tjetër që nuk merret me me thashetheme. Nuk është marrë domethënë kështu me me skandale e gjëra, ku di unë, nga këto gjëra domethënë. Shikon punën e vet. Shikon punën e saj, po është e vërtetë. Atëherë dëgjojmë një tingull, dëgjojmë çik tingullin, Altin. Çfarë ndodh këtu? për rrugën ka qenë i tillë. Mm. Një maune dhe një autobus i vendosim në Qafën e Llogarasë. Po. Njëri në ngjitje tjetrin në zbritje. Shumë mirë. Ballë për ballë me njëri-tjetrin. Kush kalon i pari? Askush nuk kalon i pari. Po pse? Po pse? Sepse shoferi i autobusit dhe shoferi i uh, Maunes, siç uh, raporton edhe shqiptarja.com, mm -hmm. janë uh, grindur. Janë grindur me njëri tjetrin, jo kaloj unë, jo kalon ti dhe çfarë ka ndodhur më pas? Mhm. Mm Sepse ideja ishte që njëri prej tyre duhej të tërhiqej në mënyrë që të linte tjetrin të kalonte, po tërhiqej, tërhiqej pas. Por u formuan vargje me makina, të cilat prisnin, makina më të vogla që vinin nga të dyja drejtimet. Edhe këto dy vargje pastaj u formuan atje. Ky kishte i 10 makina nga pas, ai tjetri kishte 12 makina nga pas. Asnjëri as tjetri nuk tërhiqej dot më dhe kështu që sherri u kthye në sherr edhe patën gjithë kohën e perëndisë pastaj për ta zgjidhur pak e nga pak. Po dy uh, kokëfortë uh, bllokuan rrugën nacionale në Llogara atje, kanë vuajtur pastaj gjithë ata të tjerët që Altini Altini s'merret fare me këtë pjesë, gjen skuta dhe. Po luan këmbësorin. Si t'ia cilësojmë kokën. Kokë njeri. Ti gjithsesi. Ti e ke kokën smart. Smart. Po, smart. Wow, faleminderit Blen. Po. Android fare. Smart. Android je, komplet. Me të vërtetë, kompjuter, kompjuter. Lori paska një dëshirë se si t'i ah. thonë, mm. kokë modh. Kokëmollë. Kokëmollë. Mollë, mollë. E mora vesh. Kokëmollë. Ah, jo më, çka kokëmollë. E dëgjoj. Se ah, kena është Lori. Jo. Atëre, atëre, le të bëjmë një tjetër pyetje nga, le të shikojmë nëse e gjejnë dot këtë. Ah, pyetjen e fundit nga qytetet europiane, miq të dashur nuk bëjmë më, për sot u lodha. Mirë do bësh. Atëre. Pyetja është kjo. Ndodhet mm. rreth 32 km nga kufiri me Italinë dhe është qyteti kryesor i turizmit në Rivierën Franceze. Mhm. Mm 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Ndodhet rreth 30 32 kilometra larg nga kufiri me Italinë dhe është njëri ose qyteti kryesor i Rivierës franceze, 350.000 banorë. Mm -hmm. 350.000 banorë. Banorë. Në okay. këtë qytet, cili është qyteti për cilin flasim? Gjeni ju, kujdes. Miq të dashur, diçka përplaset në mur dhe thyhet në këtë klip. Tani këtu në studio e kanë gjetur. Se çfarë është që thyhet? Unë po ju ndihmoj. Nuk është një send që e bën njeriu, po mund ta bëjë njeriu në fakt. Po. Por është një send që mund të gjendet edhe në natyrë, mund ta gjesh në mm. natyrë. Përplaset në një mur dhe ndahet më dysh. Thyhet. Tam. Kjo është ta dëgjojmë. Po çfarë është që thyhet? Çarje arrash më kanë thënë. Ja. Ja. Kapse letrash. Ja. Ngritje e automatit të dritave. Ne, mirë do ishte, mos ka drita. Makinë shkrimi, ja. Sëpatë që pret dru. No, ja. no, no, no. Si Pikat e ujit. Diçka përplaset në një mur, mar, e marrim në dorë, e përplasim në një mur dhe Ajo kur thyhet. kur godet murin thyhet. Mhm. Çfarë mm -hmm. është që thyhet? Kaq. Ikim tani kthehemi pas pak në Klubin e Mëngjesit në Club FM në 104. Answer for you. And when I see you there, I know it's true. You answer for you. I need to know if you can feel the same as I do. Facebook. Nuk e di nëse ju ra rasti ta ta lexonit. Jo. Doni t'ju lexoj? Po. Okej. Okay. Jo. Ka të bëjë me dënimin pra të Ardian Bitrajt me 13 vjet burg dhe të zonjës uh, Bruzia me 10 vjet burg. 10 vjet burg. Mm. Ky që vodhi dhe Mimoza Bruzia që që heshti. Që nuk ishte pjesë e vjedhjes, por po. gjithsesi. Ja ç'shkruan Anila Hoxha dhe në Facebook thotë. Gjykatësi shpalli 10 vjet burgim. Në atë çast, në këmbë e me shikimin në dysheme, ajo shtrëngoi karrigen fort, sikur të ishte një njeri ku do të donte të mbështetej. Puliti sytë dëshpërimisht, si të ishte një derë e blinduar, të cilën nuk dëshironte kurrë ta hapte. Nuk denjoi të shikojë asgjë, mbase as Zotin. Ajo kërkoi pafajësi për vjedhje. Më shpallni, tha, fajtore për shpërdorim detyre, por unë nuk kam vjedhur. Por pafajësia nuk i jepej një njeriu që s'ka kush ta përfaqësojë. nuk i jepet një njeriu që vjen në gjykatë me rroba të tejpërdorura e që varfëria i lexohet në çdo qelizë. Ai njeri lind fajtor. Këtu u mbyll kapitulli i Mimoza Burzisë. Bruzisë. Kam parë gjatë këtyre viteve dhjetëra vendime se si i presin të akuzuarit vitet e kumtuara të burgut deri dhe të përjetshmin. Sot kuptova se Mimoza Bruzia nuk është bashkëpunëtore në vjedhjen e Bankës së Shqipërisë. Kaq. E ndërsa policia i zgjati heshtshëm prangat, bashkëfajtori me të, Ardian Bitraj, që mori vetëm 3 vjet më tepër se ajo që vodhi dhe që vodhi ç'deshi në bankë, u qeshte të afërmve. Mos u shqetësoni, u tha. Jam mirë, jam vërtet mirë. Mimoza s'kishte kujt t'i thoshte qoftë edhe një fjalë, qoftë edhe jam keq, sepse të vetmin njeri që ka gjallë është nëna që e ka të paralizuar. Por për njerëzit që bien vetëm në këtë tokë, Nuk ka rrethana lehtësuese. Dhe ka shumë të drejtë. Mimoza Bruzia e hëngri 10 vjet, ai që vodhi 700 e ca milion po, lek. Po ideja është këtu 713 milion lek të reja. 7 po. miliard lek. 7 hmm. miliard lek. 7 miliard lek. Dhe del i pasur. Llojti Pete Jones ai. Po. 13 vjet. Kjo e pa U tremb, u kërcënua ndoshta. Normal. Nuk di si ka qenë. Shpërdoroi detyrën, jo, vodhi 10 vjet. Mimoza Bruzia. Iku Mimoza. Kështu ta nxjerr Ema Andrea ndoshta për një shfaqje një herë. Se kjo mbetet. Çuna dhe goca. Adi do të vijë me Music Box në Club FM në 104 vetëm mbas pak minutash. Do të jetë Jona me lajmet e orës 10 dhe pastaj fillon muzika. Deri në orën 12 pra deri në mesditë Music Box me Hit Parade-et me klasifikimet, me lajme nga bota e muzikës, skenat e mëdha e gjithçka tjetër, artistët e mëdhenj, nuk e di kë kemi sot. Klasifikimi italian. Italian, okay, Italia. Mm, bukur. Top 5 në Itali. Ëh, si thonë në Itali? Palone 5. Apo jo, top 5, ëh? Gjithsesi tani jam shumë e kënaqur dhe ia di për nder pedagogëve që mbase me një okay. formë të tillë të trajtuar më bën që të punoj edhe më shumë. Jerry James vjen me Do You Remember për ta mbyllur për sot. Neve ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit. Blendi Jeri, Ardini Olta dhe Lori ju urojnë një ditë të mrekullueshme miq të dashur. Ciao.